wanda Ruqayya Ahadal ne galan jama'ar ta rubuta a shirin da yazo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta dan lankwashe kafafunta har yanzu kanta yana kasa ta ki dago idaninta dan ba ta son su fahimci halin da take ciki tace baba to ni ne zan ce duk abin da kuka ai duk ɗaya ne yana mamushi yace Maryam ba na son in tauye miki hakki ne kin ga a wancan karan ma ni ne na jawo aurenki da marigayi duk da dai na san hakan Allah ya nufa to amma ni dai na san duk abin da za a yi a yi shi da yardar ki da ki ko ba haka ba yalwa yalwa ta zabura tana faɗin haka ne kam yaya amma ai ta san ba za ta cutar da ita ba a karo na biyu Maryam din ma cikin nutsuwa take faɗin babu komai baba ai in da ranka a duniya ba zan taɓa zartar da wani abu da kaina ba tare da yawunka ba Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi Baba Awwal ba sai shi ya kuwa, sai faɗi yake ke dai Maryam Allah ya albarkace ki ya baki zuriya ta gare ni yadda kike yi wa na gaba da ke biyayya insha Allah ke ma sai naki ƴaƴan sun bi ki tamkar ki haukan su ki taka yalwa kuwa sai amin amin amin take faɗa ita ma bayan din ta ji daɗin addu'arsa sosai ya miƙe sai yana faɗin shi zai tafi wajen aiki sai ya dawo zan kuma nemi Habibu batun zuwan nasu gaba ɗaya suka yi masa a dawo lafiya ya cike ni yalwa ta tura da kallon ta inda Maryam take sannan ta ce Maryam gaskiya magana ta gaskiya na ji daɗin wannan abu da ya faru lura kamar shi abin bai miki daɗi ba kin an ne kawai kai tun kwanaki nake lura da ke kamar akwai wata matsala tsakanin ki da Habib Maryam ta saki ajiyar zuciya sannan ta ce haka ne yalwa ni abin da ya sa kika ga na nuna hakan halayyar Habib da yake nuna min yanzu ba na so da dai tun farkon haduwar mu dama rigima muka fara to daga baya da muka shirya baya nuna min hakan sai yanzu da muka saki haduwa sai ya wani dinga shashare yana magana yana basarwa ko ya dinga yi kamar wanda aka sashi dole kuma duk maganar da ta fito bakin shi ya ba min kawai yake yi ga nuna ga tara abun ma da ya fi bani haushi ni fa tun da ya dawo dinnan ba mu taɓa maganar soyayya da shi ba bai taɓa cewa yana so na ba bai nemi ra'ayi na ba haka kawai sai ya zo wajen iyayena neman aure na ka yalwa kin taɓa jin haka dan Allah yalwa kin taɓa jin wannan abu ya faru sannan kuma ban wani bincike akan shi da yanayin matarsa ba wannan shi irin gadara ce irin yadda yake nuna ni rashin kwanan nan in shiga gidansa ya ta min wulakanci a gaban matar shi kin ai ba sai ba tabbatar dauka ba tunda ni ban saba da irin wannan rayuwar ba wallahi kullum tankar kwai nake a wajen afar haka kurin sai in kai kai na inda za a dinga wulakanta ni yalwa cikin dariya yalwa take faɗin Maryam ho ni kam nawa ganin Habibu ba sai ya saki gabatar da kanshi a wajen ki ba shi ai abin da ya sani ne tun farko yana son ki kuma ke ma kina son shi to me kuma za a sake maimaitawa sannan duk abin da yake nuna miki ke ma kin faɗi halayyar shi tun farko sannan Habibu yanzu zuciyar shi tana cikin wani hali yana kalin yadda ya soki amma ba shi ya fara auren ki ba dole in ya tuno ya dinga kin babu daɗi kamata yake masa usuri batun wai ba san halin matar shi ba ke ina ruwan ruwanki da ita ita zaki aura ko ba shi zaki aura sannan duk wanda za su auren ma kin san halin matan nasu ne addu'a kawai ya kamata ki dage da yi ba wai tsaya neman kalan magana ba Maryam ta zumbura baki tana faɗin ke dai yalwa kawai kina bayan shi ne kawai amma ne ba zan yarda ya dinga min wulakanci ba ai na san akan matar shi ne tunda yana son ta sosai to ya haƙura mana dole ne sai yayi auren Yalwa tana dariya ta miƙe tana tattara kwanuka sannan ta ce ke dai ta faɗi gaskiya kina kishin matarsa ne kawai. Haushi ya kama Maryam ta ce Allah ya sawaka. Ni na ruwa na da ita. Ita dai Yalwa ta shige kicin ta ban Maryam tana ta kumbura kumburanta. Wajen karfe biyu da rabi na rana tana zaune a ɗakinta tana kallo. Ita kaɗai ce hadu ya kira ta a waya. ta huce ba dama kuma ta ce sai ta gwada mishi ita ba a mata da da har wayar ta gaji da kuka ta katse bata daga ba ya kira ta ya kai sau uku amma ta ki amsawa zuwa can sai ta ji shigowar saƙo. ta dauka dan ta duba ta san ta san shine ganin ta ya rubuta kin girma da yawa yarinya dama na kira ne in faɗa miki na sauka lafiya salon sai ta biya gidan Halima Bello ya kira ta a waya murya saranga da dau sai dariya yake faman yi har da mata albishir cikin zumuɗi take amsawa yace mata to menene goran albishir din nawa tace kai kuwa ka cika gaggawa in na dawo ai ba ka gani ya ce to oga habib ya turo iyayen shi wajen baba manya-manyan jifa-jifai har guda uku ga kuma bai ƙara saba ta katse wayar haka kawai sai ta ji gabanta yana lugudan daka Halima tana jefanta ta kalle ta tace wai me dallan ya faɗa ne na ga kin kashe wayar kina saki Maryam ta jima ba ta yi magana ba Gadin Haliman ta ƙi ta kyale ta kuma ta san tambayoyin tambayoyinta ne ta san ta da jarabar naci shi yasa cikin ɓaci rai take faɗin. Kin ci ɗan rainin hankalin nan Halima? Wai ya turo iyayen shi gida yanzu? Halima ta dafa ƙirji ta ce wa kenan? Maryam ta ce Halima mana. Halima ta miƙe kawai sai ta hau tana tsalle. Maryam cikin harara ta fisko jakarta da gelanta da ke ɗaya kujerar fu ta hanyar fita. Halima ta taro ta tana dariya tana faɗin ta wanne ne ne kushin. Wannan ai abun farin ciki ne. Haushi ya sake kama ta ta ce wai me yasa ke ba ki gane bayani ne? Mun fi awa ina miki korafi amma kin gagara ganewa? Halima ta ja ta suka sake zama sannan ta ce ai an da wannan bayanin ne ba zan taɓa ganewa ba magana ta gaskiya duk masu neman auren ki babu an hadid hadith dai shi ne zaɓinmu kuma shi za mu baki shawara ki aura babu ruwan mu da wani tona tonan ku can Maryam dai aukin haushi ta ce mata komai sai har sai ta gama yin ta a gidan Halima amma ta kasa nutsuwa hankalinta yana can gida tana tunanin abin da sai biyo baya tausayin alhaji ta kawai take ta san yana son ta sosai kai yau har Suleiman sosai su take dan ta san ba zai taba jin dadin abin da mutum daga wani zuwa ko daidaitawa ba shi ba a ce har wai ya fito neman aurenta ina jin haushin wannan abu da babu kwari haka nan ta koma gida Yalwa kuwa ta samu da Bello suna zaune a tsakar gida kowa cikin farin ciki. Harara ta sake wa Bello. Cikin dariya yake faɗin haba antina. Ni dai yau a cikin farin ciki nake ko ma me zaki. Bata kula shi fa ta zauna a gefen Yalwa. Ita ma Yalwan ta take yi tana murmushi. aranta tana mamakin Maryam yaushe ta zama haka ne. Maryam ɗin da babu ruwanta ba ta bata iya mutu da kowa akan komai shi yanzu yadda ta buji ta da hankalinta. Yadda wata dafa kaɗanta tana faɗin yayi su Halima. Maryam ta ce duk lafiyar su kalau suna gaishe ku. Yawa ce ta shige ɗaki gaba ɗaya suka bi da kallo. Bayan sallar isha'i ko babu Auwal ya shigo har ɗakin Maryam ɗin ya shi yalwa. anan yake shaida musu batun zuwan iyayen Habib dazu ya kiro kuɗi daurin ɗan naira ɗari biyar guda biyu wato naira dubu ɗari ya ajiye su a nan tsakar ɗakin yake shaida musu iyayen Habib ne suka kawo na tambaya a gaskiya ban yi niyyar karba ba ma su malam Ibrahim da sauran makwabta su suka karba suka ce ai ba a haka neman aure suka so dole ai duk abin da ya kamata bisa ga yadda muka yi da ku kwanaki shi yasa ban wani tsaya bata lokaci ba ko kuma na ce a ce a dawo tunda na san babu matsala na shaida musu na bawa Habibu auren shi su je su ya mu ma za mu shawara daga baya za mu aika musu da ranar ɗaurin aure sai su zo da sadaki a ɗaura kawai mutanen sun ji daɗi sosai yalwa baki ga irin godiyar da suka dinga yi ba har da mahaifin Habibun aka so kwanan sa biyu ma da dawowa daga Umara amma yace shi ma sai ya zo an yi da shi mai sauraro anan zamu da littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed mai dalan ra ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda babu awwal ya ci gaba da cewa mutanen sun ji daɗi sosai yalwa Ba irin godiyar da suka dinga yi ba har fa da mahaifin Habibin aka so kwanansa biyu ma da dawowa daga umara amma yace shi ma sai ya zo an yi da shi yalwa ta ce Allah sarki ubangiji Allah ya sa ai da mu baba awwal ya kalli maryam yace maryam ki gode wa Allah tunda nake a rayuwata ban taba ganin yarinya mai sa'ar aure irin ki ba yalwacin da yadda mutanen ne suka rinka farin ciki abin har sai baki mamaki matuƙa sun kai su goma sha biyar suka zo gaba su babu bare daga dangin mahaifinsa sai na mahaifiyarsa yalwa tana rike da haɓa ta ce ikon Allah mu dai fatan mu Allah ya sa ai da mu ya kuma kiyaye duk wata fitina babu awwal yace amin sannan ya tura kuɗin gaban Maryam yace to gashi nan Maryam sai ki ajiye a wajenki sai saurin dago kanta tana kallon shi tace haba baba me zan yi da su kuma yace a a ta ajiye a wajen shi yana wata sa shi tace a a ba a haka yaya ai kai ne ka cancanta ka rike kuɗin nan inda sadaki ne to da sai a ba ta kayanta yace to shi kenan tunda haka kuka ce ya hannu ya ɗauki kuɗin? sannan ya ce batun ɗaurin auren ke Maryam yaushe kike ganin za a yi miki daidai dan sun ce suna son a aika musu da wuri kuma kar a ta dogon lokaci saboda Habibin yana so ya koma kasar da yake sai da gaban Maryam ya faɗi jin an ambaci ɗaurin aure shiru ta sake yi sai da yalwa ta ce baki magana ba sannan ta ce babu duk lokacin da da ka yanke baba yace a'a wannan karan dole a tun da ban san shirin ki ba yalwa ta ce haka ne to amma da su ma sun kawo nasu uzurin ai dole a duba ke Maryam kina ga zuwa yaushe ne kike ganin yayi miki tace Allah yalwa ni ba ni da abin da zan ce duk lokacin da baba ya yanke yayi ni wannan shiri zan yi ya mamashi yana faɗin Allah ya miki albarka Maryam ganin a bar shi nan da sati uku ai duk koma menene nan da sati uku ke ma kin gama shi yalwa ta ce Allah ya kai mu da alkhairi yace amin sannan ya miƙe sai yana faɗin gobe idan Allah ya kai mu zan tura malam Ibrahim shi da malam Mamman sai su je su faɗa musu yadda muka yanke ko Yalwa ta ce babu laifi yace to ni sai da safen ku gaba ɗaya suka amsa masa da Allah ya tashi mu lafiya yana fita yal wata tuyo da kallanta wata Maryam ba sai ta tambaya ba ta san cikin damuwa take tace Maryam ina son ki bani hankalinki waje guda dan Allah Maryam ta tuyo da kallanta wajen yalwa Yalwa ta ci gaba da faɗin ya kamata ki kwantar da hankalinki waje guda wallahi wallahi habibu ba mijin ya dawa bane gaskiya yayi Auwalu da yake cewa bai taba ganin yarinya mai sa'ar aure irin ki ba yanzu a rayuwar nan fa idan ka samu miji kamar habibu ai sai da ka kwanta kai ta barci dan Allah ki nasu ban san ki da karsama ba Maryam dan Allah karki canza daga halayenki na kirkin nan da na san ki da su hawa hawaye Maryam take faɗin ne fa yalwa ba wai ina ta da auren sa bane ni abin ne da ya dame ni irin yadda yake min gadara sannan kuma komai sai naga ana yi cikin wani gaggawa wannan ai zai ya sa ya ci gaba da yin wannan gadara tashi yaga kamar kun gashi da ni ne Yalwa tai dariya sannan ta ce Maryam kenan menene abin gaggawar yanzu Habibu yadda ya samu wannan damar yaya za a yi sake yin sake ta kubuce masa ai wannan gaggawar ta zama dole a tare da shi dan Allah ki nutsu ki zauna mu tsauna mu shirye yadda biki zai kasance yadda muke ta jiran wannan lokaci ai dole ne farin ciki Maryam ta zame ta kwanta a ƙasa tana faɗin ni dai ba wani shiri da zan yi Yalwa ta harare ta take kai ki din mana mu kan ai zan nemi Halima da Hadiza da ummin ya Usman duk su zo mu fara shiri ta miƙe ta fita cikin farin ciki ta ban Maryam tana juyi akan kafet. Wace gari da yamma tana zaune a tsakiyar kicin akan ƙaramar kujera tana yanka alayyaho za ta zuba a miya wayarta ta hau ƙara tana tubawa gaban ta ya yanki ya faɗi dangane lambar Hadiza da kamar ba za ta ɗauka ba sai ta tunanin in ta ki ɗauka ma ba komai ta a fasa ba ba ta son kuma ta ƙure shi ya kawo ƙararta wajen yalwa idan na haka yalwa za ta ce ba ta cin maganarsa ta kara wayar a ta sannan ta yi sallama a hankali shiru ta ji kamar ba za a amsa ba har ta fara kulewa sannan ta ji yana faɗin sai yau kika ga damar ɗaukar wayar gawa ita dai bata ce komai ba yi shiru yake ko ba ta ji ne a hankali ta sake cewa ina ji yace baki bani amsa ta ba ta sake yin shiru yake to shikenan dama na kira ne dan mu gaisa yanzu ma na kira ne in ji lafiyar ki ki gaida yalwa da sauran mutanen gidan Kit ya kashe wayar hakanan sai ta ji jikinta ya ɗan sanyi amma duk da haka haushinsa take ji sosai a daren ranar ma alhaji ta su sai da ya kira ta a waya ya ce mata ba zai samu damar zuwa ba sai wajen jibi ita kam tunani kawai take ta yaya za a yi ta faɗa miki za a ɗaura mata aure nan da sati uku kar ya ga kamar dama yaudarar shi take to amma ta san dole ne ta faɗa masa gaskiya tunda an riga an bada da aurenta ga wani bai kamata ta dinga tsayawa da waɗansu ba amma tana tunanin ta ina za ta fara duk ɗan su Maryam da ɗan unguwarsu makwabta kowa murna yake taya ta don jin za ta auri Habibin gaggo in banda adda wanda ranar da Babu Auwalu ya faɗa masa Habib ya turo iyayensa neman auren Maryam kuma har ya ba shi izini to ka kwana tai ba kai barci ba tsabar fakin cikin da bata taba tsammanin Maryam za ta auri miki kamar Habib a wannan karan ba ta zaci daga kan Abbas Maryam ba za ta sake samun mai dala ba kai wannan yarinya tana kunzuga masa bakin ciki a wannan karan kan da ta gagara koyuwa tai dan gaba ɗaya adda ta daina yi wa Maryam magana ko gaishe ta tai ba ta amsawa ita kan Maryam kullum a cikin addu'a take tana roƙon Allah ya kare ta daga sharrin adda gashi dai ƴaƴanta suna zaune da su lafiya kuma suna zumuncin su amma addin ita san ba ta ganin haka lokaci yana daɗa jiya, Maryam ta kasa sanar da Alhaji Tasu'u saboda tana jin nauyin shi sosai tana faɗa wa Halima ta ce abin ya dame ta ta rasa yadda za ta yi Halima ta ce ita tana ganin su tura masa sami ne kawai yayi masa bayani dan yin shirin babu daɗi haka kuwa akai suka faɗa wa Saminu yace aida sun faɗa da wuri aida yanzu an gama komai kuwa aka yi sami ishi sami ne shi kasuwa shagon Alhaji su yayi masa bayani ya kuma masa gabshashen bayani wanda duk wanda aka yi wa dole zuciyar shi tai sanyi yace babu komai shi ya yarda da kaddara ya san Maryam ba matarsa bace ku yana kuma yayi mata addu'a da fatan alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya mai ɗorewa ita da mijinta daga baya ya kira ta a waya nan ma fatan alkhairin ya sake mata gaba ɗaya duk sai ta ji tausayin sa ta san rabuwa da mutum mai kirki da sanin ya kamata mai kuma mai kuma santa wallahi maryam har kuka sai da ta ana saura kwana goma ɗaurin aure habib ya turo mata da sako yana shaida mata su jamila za su zo gobe kuma suna da yawa sannan idan da akwai da abin da take bukata ta faɗa wa Zara ko Saudatu anan ta fita take shaida wa Yalwa Yalwa ko tace ai ba mu ga ta zama ba nan ta sa Maryam din ta kira mata Halima da Hadiza take shaida musu tace da safa su zo kuma za ta shiga ta shaida wa su surera duk da dai ba ta da lafiya ko su Samira da Zubaida sai ta turo su zo a gaggaita kar su a zo a ga gidan babu kowa sannan kuma ta ce ya kamata su shirya musu ko dan dan abin sha ne Maryam ce babu damuwa ai abinci kawai gobe da wuri insha Allah za mu fita da Bello kasuwa Yalwa ta ce Allah ya kai mu washe gari zuwa karfe biyu na rana sun gama komai da yake suna da yawa ga Hadiza da Halima da Ummi abinci kala kala na alfarma suka shirya ita kan Maryam duk jinta take wani iri wai ita ce za ta aure shikenan a bas ɗinta tausayin kanta kawai take shi yalwa da su Halima ba su gane ba ba san yadda take fi a ranta ba sannan yadda Habib ke nuna masa rashin kula abin na damunta shi fa komai kankantar abu in tai masa to sai ya dauke shi a matsayin babban nai mai saura mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaye.